Łukasz Modelski i Andrzej Kozicki. Autopromocja. Wojka jesteś na miejscu. This is Gregory Porter. A dwójki słuchają Państwo w sobotę 11 kwietnia minęła 13. Kłaniamy się Państwu. Tak e, rozpoczynamy 811 wydanie Dużej Czarnej. Magdalena Wojtulanis, Przemek Psikuta i razem z nami w dwójkowym studiu Jerzy Cichostępski. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Otwieramy y, nasze spotkanie uśmiechnięci wszyscy we troje, no bo takie brzmienie Mm, tylko z płyty czarnej, winylowej, w dodatku z płyty, która liczy sobie 65 lat, więc jest najstarsza tutaj z nas wszystkich w tym, w tym studiu, 61 rocznik, e, płyta wytwórni Werw. No i właśnie ta oficyna będzie bohaterką naszego dzisiejszego spotkania. Także w przyszłym tygodniu planujemy kontynuować e, wątki związane mm, z tym niezwykle ważnym momentem w historii fonografii, kiedy to powstała e, wytwórnia, dziś oczywiście legenda, powołana do życia przez Normana Granca, no a pretekstem do mm, sięgnięcia mm, właśnie teraz po płyty oficyny Werw jest jubileusz, jest 70-lecie tej E, tej wytwórni. Sporo wznowień pojawia się na rynku. Myślę, że też o tym z Państwem mm, porozmawiamy dziś i w przyszłym tygodniu, bo wśród nas wielu mm, słuchaczy, wiele, wiele słuchaczek, zbieraczy płyt, y, którzy śledzą wszystko to, co mm, co dzieje się y, aktualnie. Renesans winyli, renesans tych wszystkich reedycji trwa. Jurku, ty śledzisz to bardzo, y, bardzo mm, dokładnie. Wciąż jest słuchacz y, na taką mm, na taki wyrafinowany jazz, jaki zaproponował Norman Grant 70 y, lat temu, 60 lat temu. Tak, zdecydowanie. Chociaż y, to, od czego zaczęliśmy, ta 65-letnia płyta e, Brookmajera ze Stanem Getzem, to już jest drugi okres działalności Werwa, już bez Normana Granca w roli szefa. Grant e, założył tą firmę w 56, tak jak powiedziałeś, 70 lat właśnie obchodzimy, w roku 1956 i prowadził ją przez niespełna 5 lat z ogromnymi sukcesami i potem odsprzedał ją do, do y, koncernu Metro Goldwyn Mayer i dlatego zmienił się potem troszkę profil y, artystyczny. Ta płyta, której słuchaliśmy, to jest w ogóle y, taki, taka płyta powitalna po trzyletniej nieobecności Stana w, w, Stanach Zjednoczonych. Mieszkał w Europie, głównie w Danii i po jego powrocie tą płytę właśnie nagrano z Brookmajerem, z którym wcześniej już występował. Świetna płyta, tak jak powiedziałeś, i znakomicie brzmi. Ona była nagrana w prywatnym studio w Nowym Jorku, w Nola, w rodzinie Nola, którzy mieli świetne studio z takim naturalnym pogłosem, przeciwieństwie do Kapitolu, który dodawał swojego pogłosu z komór pogłosowych. Inaczej brzmi ta płyta niż takie standardowe z lat 50. werwy. Znakomicie, że o tym mówisz, bo e, ja się muszę przyznać, że to jest chyba moja pierwsza płyta, taka stara, oryginalna, amerykańska wytwórni werw e, w mojej kolekcji. Mm, trafiła do niej wiele, wiele lat temu i zawsze zachwycało mnie to, Mm, to brzmienie mm, jeszcze monofoniczne, prawda? Chociaż to jest czas, kiedy już pojawiają się również tak, płyty tak, stereo. Tak, była stereo również tego nagrania. Nasza e, płyta, ten egzemplarz e, e, stary, monofoniczny mm, o sygnaturze V6 8418. No i jak się później dowiedziałem, jak się później okazało, to, to jedna z tych złotych płyt wytwórni Werw, powiedzmy może rozpoczęliśmy od utworu Who Could Care i grał kwartet, e, grał kwintet, przepraszam, John Neves no, na kontrabasie, wybitny, wybitny Roy Haynes na perkusji, Steve Kuhn przy fortepianie, no i w pierwszej linii giganci Stan Getz na saksofonie tenorowym i Bob Brookmeyer grający na e, puzonie, grający w dodatku na puzonie wentylowym, wentylowym. który ma cieplejsze Mm, takie bardziej, bardziej chropawe, matowe brzmienie niż puzon suwakowy. Tutaj świetnie to było wszystko e, słyszalne. No ten duet bardzo ważny, zresztą pojawiał się mm, także w Polsce. Mm, nawet jest z nami płyta, która była u mnie na plecach tego longplaya wytwórni Werw zapis y, występu właśnie Stalangetsa z Bobem Brookmajerem, ich sekstetu z 78 roku z sali kongresowej e, Festiwal Jazz Jamboree. Powiem jeszcze tylko mm, mm, na wstępie, że jak zawsze słuchamy wspólnie mm, z Państwem, y, wspominamy, komentujemy. Proszę korzystać z obecności Jerzego y, w naszym studiu. E, który mm, rozbiera na części pierwsze wiele technicznych e, e, problemów, smaczków związanych z tłoczeniem, z produkcją, z edycjami, z wydawaniem płyt w dawnych dekadach. Przemysław.psikuta małpa polskieradio.pl Jesteśmy także na Facebooku. Zaraz y, poczynimy, mm, zrobimy fotografię, zrobimy zdjęcia pewnych y, wydań, pewnych etykiet i tak. za chwilę one pojawią się na profilu facebookowym jako duża czarna. E, Jurku, będziemy rozmawiać, ale będziemy też m, mm, oczywiście słuchać i m, mm, w, tym, y, w tej dzisiejszej audycji chcemy przyjrzeć się kilku no legendarnym, tu możemy śmiało tak mówić, tytułom, płytom, które mm, dzięki nim, między innymi dzięki nim wciąż mówimy o wytwórni Werw, wciąż odwołujemy się do tych y, początków, mm, no a na początku był Norman Granz i była Ella y, Fitzgerald. Tak, to był, to, był, to był formalny początek działalności Werwa, chociaż cała historia zaczęła się dużo wcześniej, jak wiemy. No, Norman Grant to gigant, impresario, e, e kultowy, kultowa postać. Człowiek, który nie był muzykiem, e, studiował filozofię i ekonomię. Studiował za pieniądze, które w wielkim kryzysie, podczas wielkiego kryzysu ekonomicznego w latach e, e, końcówki, no 30 praktycznie studiował e, za pieniądze, które zarabiał jako goniec na giełdzie papierów wartościowych w Los Angeles, pochodzący z rodziny żydowskich imigrantów z dzisiejszego Naddniestrza. To, to było Imperium Rosyjskie wówczas. E, całkiem dobrze prosperująca rodzina. Posiadali swój dom towarowy nawet e, w Long Beach, który zbankrutował właśnie w czasach e, kryzysu kiedy Grant miał 11 lat. Grant y, rocznik 1918, czyli rok młodszy od Ellie Fitzgerald, która była rocznikiem 1917. Długo żyjący, zmarł 25 lat temu. W 2001 roku, tak, mhm. w Szwajcarii. Mm, y, I Grant kiedy przeprowadzili się e, z racji pogorszenia e, poziomu ekonomicznego, rodzina musiała przeprowadzić się do troszkę uboższej dzielnicy w Los Angeles i tam spotkał się, to była dzielnica wielorasowa, że tak powiem, i tam e, w takim zintegrowanym wielokolorowym środowisku dorastał, spędzał dużo czasu z tą młodzieżą. On w ogóle był słynny z tego, że między innymi, bo oczywiście y, jest wiele anegdot i, i, opisów jego sylwetki, jego postaci. Jedna z nich jest taka, że był zaciekłym wrogiem e, rasizmu, segregacji rasowej. Wszystkie jego słynne koncerty, jakie organizował e, w klauzulach było zapisane w kontraktach, że niedozwolona jest segregacja publiczności, że artyści biali i czarni muszą być tak samo wynagradzani, mieszkać w takiej samej klasie, w pokoju hotelowym i tak dalej, więc on bardzo, bardzo dbał o to. To była jego taka życiowa misja, prawda? Jedna walka, z, tak. walka z rasizmem wymierzonym właśnie Zgadza afroamerykanów. Był też, y, pewnie państwo y, w większości wiecie, że był y, twórcą słynnego wydarzenia, które przez lata się odbywa, pod nazwą Jazz at e, the Philharmonic. Pierwsze wydarzenie E, miało miejsce w Los Angeles w 1944 roku, w lipcu, kiedy zorganizował występ jazzowy, w zasadzie takie jam session, duże najwybitniejszych muzyków, e, jakich mógł w tamtym okresie e, zgromadzić w Filharmonii w, Los Angeles. Los Angeles to pewnie powstanie film kiedyś na ten temat, podobnie jak na temat <clears throat> koncertu kolońskiego ostatnio, no bo tam ta historia, prawda, on pożyczył jak, jak wiemy, 300 dolarów na wynajem sali, sam drukował ulotki. Te, no, mówisz o tym pierwszym Mówię wydarzeniu. O tym pierwszym tak, wydarzeniu. Tak, tak, zdecydowanie. I, I, sukces był ogromny. Mm, był ogromny. Tak, to się przerodziło w ogromne wydarzenie, w długie trasy. Najpierw po Stanach Zjednoczonych, później po Kanadzie, potem Australia i Azja, potem Europa. Także to się, zresztą Jazz at the Philharmonic to jest znane przedsięwzięcie, kultywowane nawet w obecnych czasach, już oczywiście nie pod e, przywództwem Granca. I i to były czasy, kiedy on właśnie na tych e, wielkich trasach koncertowych zatrudniał e, muzyków białych i muzyków e, czarnych. I to jest właśnie okazja, przy której dbał zawsze o to, żeby byli jednakowo traktowani, żeby byli jednakowo wynagradzani. E, dbał o to, żeby zawsze byli świetnie ubrani w drogich garniturach, żeby e, ludzie słuchali tego jak wyższej kultury. No właśnie, bo on Za... chciał nadać od początku tak. jazzowi rangę sztuki wysokiej. Tak, e, nie, nie, nie zgadzał się w ogóle na grę do tańca. W klubach, w których występował, należało demontować te parkiety taneczne, publiczność miała słuchać. Patrzeć mhm. na świetnie ubranych muzyków, którzy grają, a, a miał najlepszych muzyków, wiadomo. Zaczynali koncerty punktualnie, jak ktoś się spóźnił, to, to trudno, nie wchodził, tak się zdarzały się takie... E, Mm, takie historie. Było też tak, że jak zobaczył, na, że jednak publiczność jest posegregowana na białych i czarnych, to, to nie pozwalał swoim artystom wychodzić na scenę i się nie, nie, od nie odbywały te koncerty, więc tak, takie miał właśnie... E poglądy. Y, wszyscy, którzy grali dla niego, muzycy wspominają go jako świetnego faceta. E, Ella Fitzgerald, której był menedżerem od roku 1953. To jest w ogóle długa historia, bo, bo Grantz od samego początku nagrywał te... Y, uważa się, że był jednym z pierwszych producentów, którzy nagrywali y, płyty live na żywo. Nagrywał wszystkie te występy z y, Jazza The Philharmonic. Oczywiście początkowo to były nagrania bezpośrednio na dyski szelakowe, słabszej jakości technicznej, chociaż zachowały się i są pamiątkami kulturalnymi wpisanymi do, do rejestru Kongresu Stanów Zjednoczonych. E, później, kiedy już pojawiły się taśmy magnetofonowe, on nagrywał nagrywał to na taśmy i jako sprytny i dobry biznesmen y, sprzedawał licencje do wydawania tych, y, tych, tych nagrań dużym wytwórniom, typu Merkury na przykład. Jego zasada była taka, że zawsze zachowywał prawa y, do taśm matek i, do, i prawa do, do nagrań. Nigdy tego nie, nie udostępniał innym, jedynie licencje na produkcję i dystrybucję tych nagrań. Później w późniejszych latach zakładał swoje wytwórnie. Klef, znamy Klef Records, prawda? I potem była wytwórnia kilka lat później Norgran i oni byli właścicielami właśnie tego dużego katalogu z Jazz at the Philharmonic. Również w czasach tego Jazz at the Philharmonic poznał Ella Fitzgerald tak lepiej, bo wcześniej on nie miał o niej e, mm, zbyt dobrego zdania, w sensie takim, że uważał ją za taką piosenkarkę popularnych piosenek, nie tej klasy na pewno co Billie Holiday. Zawsze Billie Holiday było u niego taką mm, e, mm, piosenkarką podstawową, jazzową na, na piedestale, ale w trakcie tych tras Jazz at the Philharmonic, kiedy ją dobrze e, poznał, zmienił zupełnie zdanie i i uznał, że jej talent i jej możliwości nie są wyeksponowane e, właściwie i publiczność nie ma szansy zapoznać się z nią, którą uważał wówczas już za najwybitniejszą wokalistkę, jaką, jaką żyła w ogóle e, dotychczas e, jazzową. I dlatego tak mocno zabiegał o to, żeby przejąć kontrakt menedżerski. W 1953 roku udało mu się to od poprzedniego menedżera, a w 56 roku udało mu się uwolnić ją od kontraktu z wytwórnią Dekka. To są bardzo ciekawe historie, nie będę tutaj się zagłębiał w nie, bo mógłbym długo opowiadać o tych okolicznościach. W każdym razie w 56 po trzech latach bycia już menedżerem Eli Fitzgerald, y, y, w 56 uwolnił ją od kontraktu z Dekka i specjalnie po to, żeby wydawać Ella Fitzgerald, założył nową wytwórnię Verve Records. Mhm. Do Verwa... E, Płynnie wchłonęła e, ta wytwórnia jego poprzednie, poprzednie tak, marki. I Norgrana i Clef Records stały się częścią katalogu Verwa. No i pierwsza płyta Werwa nagrana z ogromnym rozmachem, z wielkim budżetem e, w najnowocześniejszym, świeżo otwartym studio Capitol Records e, w, e, w Los Angeles. To była podwójna płyta Ellie Fitzgerald, którą mamy dzisiaj. Mówiłeś, że mamy 65-latkę, mamy też 70-latkę ze sobą. Pierwszą płytę Ellie Fitzgerald, która się nazywa, wezmę ją do ręki, nazywa się Ella Fitzgerald Sings The Cole Porter Songbook. I Jurku, ja proponuję, żebyśmy tu postawili przecinek i posłuchali tej pierwszej płyty wydanej przez Granca jako werw który, mm, która to wytwórnia, no właśnie bardzo szybko, prawda, 53, 56, 7, 8 staje się takim hegemonem jazzu Grant, stojąc na czele tej, tej oficyny. I tak sobie pomyślałem, Znane, znane jest hasło, motto e, wytwórni Impulse, która powstanie kilka lat później, The House That Train Built, to tu można by powiedzieć The House That Ella e, Built, prawda? Bo te o, płyty... Albo Built for Ella. E, albo Built for Ella, bo te nagrania dla wytwórni werw i, i potem ten cykl cały Songbooks, ukłon w stronę największych osiągnięć amerykańskich kompozytorów, no to y, natychmiast okrzyknięto ten cykl jako, jako taki najbardziej ambitny, no i też kochany przez fanów jazzu, bo, bo yy, wiemy jak to potem y, ewoluowało, jak, się, jak ten cykl się rozwijał, no, to jest oddzielna, oddzielna cała historia. Zaczynamy od po, samego po, Pokazująca początku. też Elle zupełnie w innym repertuarze. Właśnie, dużo właśnie. bardziej ambitnym, mhm. gdzie mogła pokazać wszystkie swoje możliwości. Ona słynęła z wspaniałej dykcji. E, oprócz tego, że, że skala jej głosu była e, e, powalająca, więc to był repertuar, który osobiście Norman wybrał. To było 32 piosenki, wszystkie oczywiście Cola Portera, po 8 piosenek na stronę, podwójny album i to był repertuar taki, który ona mogła pokazać rzeczywiście, że nie jest piosenkarką tylko od popowych, chwytliwych melodijek, ale od poważniejszego repertuaru. Słuchamy. when the only sound in the empty street is the heavy tread of the heavy feet that belongs to a lonesome cow. And the moon so long has been gazing down on the wayward ways of the wayward town that her smile becomes a smirk. I still unspoiled, love that's only slightly soiled, love for sale. love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill. the tin antithesis of melody. So to spare you all the pain, I'll skip the darn thing and sing. And if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's lovely. I understand the reason why you're sentimental, cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely. You can tell at a glance what a swell night this is for romance that you can hear dear Mother Nature murmuring low. Let yourself go, so please be sweet my chickadee. And when I kiss you, just say to me, it's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's dilemma, it's deluxe, it's de lovely. You can tell at a glance what a swell night this is for romance. You can hear dear Mother Nature murmuring low. Let yourself go, so please be sweet my chickadee. And when I kiss you, just say to me, it's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's the limit, it's deluxe, it's delirious. lutym i marcu 1956 roku, a więc dokładnie 70 lat temu, narodziła się ta płyta, ten podwójny album Ella Fitzgerald Sings The Cole Porter Songbook. No, historyczne przedsięwzięcie mm, Normana Granca, który akt założycielski firmy Akt założycielski, który można powiedzieć uwolnił Elle Fitzgerald, jak wspomniałeś, z kontraktu z wytwórnią Dekka. Szukał sposobu na na inną Elle, prawda? Na, na y, jakby no zdefiniowanie od nowa jej głosu i jej dalszej kariery, która tak naprawdę dla nas tutaj dopiero się gdzieś tam zaczyna, no bo dziś mówimy o wytwórni tak, Werf. a Ella miała wtedy 38 lat. Także to ona już od ponad, od około 20 lat była aktywna e, zawodowo i dopiero po 20 latach kariery e, Norman Granz pokazał ją z innej strony, wyciągnął, uwypuklił wszystkie jej możliwości, cały potencjał pokazał, ale chciałbym jeszcze... Na jedną tylko, żebyśmy, żeby nam, na jedną rzecz tylko chciałem zwrócić uwagę. W marcu 1956 roku jesteśmy. Otóż w, wtedy właśnie w wersji monofonicznej RCA Victor wydaje debiutancki album Elvisa Presleya, nagrany w Nashville w stanie Tennessee, płytę, która odwróci, wy, wywróciła wszystko do góry nogami i to jest właśnie dokładnie ten, ten moment w historii tak. fonografii. W marcu 56 roku ostatnie dogrywki były robione do tej płyty, którą właśnie słuchaliśmy. Mhm. W super nowiusieńkim y, studio Capitolu w, w, tym, w tym Capitol Tower, nowym, nowym budynku, tak jak mówiliśmy, bardzo wysokobudżetowe e, przedsięwzięcie, duża orkiestra. Ciekawostka, e, zależało Grancowi na takim broadwayowskim troszeczkę e, aranżacji orkiestrowej. Dlatego zatrudnił bardzo młodego dyrygenta, aranżera Buddy Bergmana. Buddy Bergman to, to jest no, taka jedna z ciekawostek tego, tego nagrania, ale te orkiestracje świetnie zrobione, prawda? No i zespół też, który towarzyszył yy, e, Eli, to, to też wybitni muzycy. Barney Kessel e, na gitarze tutaj gra John Montgran na kontrabasie, e, Paul Smith na fortepianie i Alvin Stoller na bębnach. Sekcja Denta też zawierała znanych muzyków, nie będę ich wymieniał wszystkich, bo to jest długa historia, długa lista. Natomiast chciałem powiedzieć kilka rzeczy takich E, ciekawostek, Grant miał taki model e, biznesowy, że e, wynajmował drogie, dobre studia i tam dokonywał nagrań. Miał swojego nadwornego inżyniera, który pracował z nim i, i uczestniczył we, we wszystkich sesjach. Mm, ten inżynier nazywał się Val Valentin i on no generalnie decydował o ustawieniu mikrofonów, no, o, o, o, nazywał go Norman Grant Director of Engineering najczęściej. Y, I tak było też przy tej płycie. Y, Val Valentin nadzorował całą techniczną stronę, Paul Emig, y, inżynier główny Kapitolu, techniczny też uczestniczył w tym nagraniu. E, płyta odniosła ogromny sukces, ale trzeba pamiętać, że to był niełatwy format, bo podwójna... Właśnie chciałem na to zwrócić uwagę, bo mówimy o 56 roku, kiedy wszyscy to podkreślają, historycy yy, zajmujący się właśnie również historią fonografii, że to był pierwszy moment, kiedy w ogóle zaczęto myśleć płytą całą, prawda? Tak było też w przypadku Elvisa, który wcześniej nagrywał single, a tutaj pojawił się większy format, pojawił się longplay, a w naszym przypadku pod numerem katalogowym MGV 4001 mhm. myślnik 2 pojawił, pojawiły się aż dwie płyty. Wydawnictwo dwupłytowe, tak zwany double LP. No i tak jak mówisz, odniósł y, od razu sukces. Tak, już płyta wydana w maju, a już w sierpniu doliczono się 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, więc a, a, tak jak powiedziałeś, format nietypowy, niełatwo sprzedający się, zwłaszcza w tamtych czasach. Zresztą w ogóle albumy podwójne e, zawsze się trudniej sprzedają od, od pojedynczych, a, ale ten odniósł akurat wielki sukces. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną taką ciekawostkę e, dotyczącą samego Cola Portera, bo e, wiadomo, Cole Porter wówczas miał 64 lata już, e, kiedy ta płyta powstała. Y, on słynął z takiej troszeczkę mm, e, no, surowego, e, surowej oceny e, i surowej krytyki artystów. Y, miał taki dosyć trudny charakter i, i obawiał się jego reakcji Norman Granz. W związku z tym jeszcze próbne tłoczenie zabrał ze sobą do Nowego Jorku. Y, mieszkał wtedy w Waldorf Astorii w hotelu Cole Porter. I pojechał do niego Grant i osobiście puścił mu z gramofonu tą płytę. Przesłuchali w milczeniu, nie odezwał się Porter w ogóle ani słowem. Kiedy skończyła się ostatnia, czwarta strona, yy, wypowiedział tylko jedno zdanie, które przeszło do historii. A brzmiało tak. Mój Boże, jaką ta dziewczyna ma wspaniałą dykcję i to była cała mm, recenzja e, ze strony Colportera. Zresztą trzeba powiedzieć, że po sukcesie tej płyty e, również e, piosenki Coltera ożyły. On jak gdyby drugą karierę, czy tam kolejny. Do, no tak, dostał, dostał nowe, tak. nowe życie. Pani Agnieszka napisała tak. Dziś jest rocznica ślubu moich rodziców którzy poznali się na koncercie Ellie Fitzgerald w Warszawie, w sali kongresowej w 1965 tak. roku. Właśnie posłuchałam It's e, The Lovely, a przedtem było Love For Sale. Teraz brzmi Night and Day. Utwory z dwupłytowego albumu Ella Sings Cole Porter Songbook z orkiestrą pod dyrekcją Bady Bregmana. Od dziecka znam te boskie utwory wydane przez Werw. Całe dzieciństwo słuchałam ich z adapteru. Bardzo dziękuję za tę muzykę, za bardzo ciekawe rozmowy. Pozdrowienia Agnieszka ze Szczecina. Pani Agnieszko, strasznie nam miło. Zachęcamy Państwa do wspomnień, a także do komentowania mm, tych no, bardzo starych nagrań. Mm, na pewno są wśród nas także słuchaczki, słuchacze, którzy, mm, którzy słyszą te te nagrania po raz pierwszy, tę muzykę po raz pierwszy, chociaż, Jurku, płyta, która teraz zabrzmi, no to tutaj nie wiem, czy jest ktoś, kto nigdy nie słyszał tego, y, tego duetu. I wątpię, to, wątpię. I to też jest płyta założycielska z fantastyczną okładką. Y, werw to, to jest też mm, cecha tamtych lat, taki znak, ale akurat w przypadku wytwórni Werw zarówno okładki, jak i znak wytwórni i label, prawda? Etykieta należą do tych tak. najwspanialszych, najbardziej kanonicznych w całej historii tej typografii e, e, e, okładkowej. No a my mówimy o płycie, m, która nazywa się, nosi tytuł po prostu Ella and Louis. Tak, to zupełnie, to zupełnie inna produkcja jest, płyta, ale też 56 y, w sierpniu, o ile pamiętam, y, została nagrana. Tak. Dzień wcześniej, noc wcześniej e, Ella i Louis wystąpili w Hollywood Bowl na, na koncercie 15 sierpnia, a nazajutrz yy, e, nagrywali tą płytę. Zupełnie inny koncept, zupełnie inny skład, bardzo mały zespół. Bardzo Oscara, kameralny, tak, tak. tak zespół Oscara Petersona, że... no słynny. E, herbelis na gitarze, Ray Brown na kontrabasie i Buddy Rich na, na bębnach. I Oscar Peterson przy fortepianie. Tak, Oscar Peterson jako lider tego zespołu towarzyszącego. E, no i wiadomo, Louis i, i Ella w rolach głównych. Posłuchajmy fragmentu tej płyty, dobrze? A, a potem y, y, wyjaśnisz nam, dlaczego ona tak dobrze brzmi. in a stream. Falling leaves, a sycamore. Moonlight in Vermont. I see finger waves, ski trails on mountain side, snow light in Vermont, telegraph cables they sing down the highway and travel each bend in the road.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 Darling, I know my heart will dance within your arms. Yes. Summer night is magic, enthralling me so. The night would be tragic if you weren't here dear, covered with heaven above. Let's dream a dream, love for two, wrapped in the arms of sweet romance, under a blanket of blue. Under a blanket of blue, just you and I beneath the stars sweet romance. The night is ours under a blanket of blue. Let me be thrilled by all your charms, darling. I know my heart will dance within your arms. A summer night's magic enthralling me so. The night would be tragic if you weren't here to share it, my dear, covered with heaven above. Let's dream a dream of love for two sweet romance under a blanket of blue. of sweet romance under a blanket of blues. Under a blanket. Yeah. The evening breeze caressed the trees tenderly. The trembling trees embraced the breeze tenderly. two hearts met breathlessly. Your arms opened wide and closed me inside. You took my lips, you took my love so tenderly. The evening breeze tenderly. Trembling trees embrace the breeze tenderly. Then you and I came wandering by and lost in the sight worry. All the shows were kissed by the mist mm, tenderly. Papa did I can't forget our two hearts met tenderly. Papa, that your arms open wide and closed me inside. You took my chops away from bops tenderly. zabawne, że nigdy nie zwróciłem uwagi na to, że Ella Fitzgerald ma świetną dykcję, pisze pan Bo.